Hebreërs hoofstuk 8 Die hoofsaak van wat gesê is, is dit: Ons het 'n hoëpriester, een wat gaan sit het aan die regterkant van die troon van die majesteit in die hemel. Hy is bedienaar van die heiligdom, die ware verbondstent wat deur die Here opgerig is en nie deur 'n mens nie. Elke hoëpriester word aangestel om gawes en offers te bring. Daarom moet ook hierdie een iets hê om te offer. As hy nog op aarde was, sou hy nie eens priester kon wees nie, omdat volgens die wet daar reeds priesters is wat die gawes offer. Hulle bedien egter slegs 'n afbeeldings- en skadubeeld van die hemelse heiligdom. Toe Moses die goddelike opdrag gekry het om die verbondstent op te rig, het God gesê: "Sorg dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat ek jou op die berg gewys het." Maar nou het Jesus 'n voortreffeliker priesterdiens gekry deurdat hy middelaar is van 'n beter verbond wat op uitnemender beloftes grond is. As daar aan die eerste verbond niks kort gekom het nie, sou 'n tweede nie nodig gewees het nie. Maar God bestraf die volk oor hulle tekortkoming deur te sê: "Kyk, daar kom 'n tyd," sê die Here, "dat ek met Israel en Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Die nuwe verbond sal nie wees soos die wat ek met hulle voorvaders gemaak het op die dag toe ek hulle aan die hand gevat het om hulle uit Egipte uit te lei nie, want hulle het nie my verbond gehou nie." en ek het hulle verwerp, sê die Here. Dit is nou die verbond wat ek met Israel na daardie dae sal sluit, sê die Here. Ek sal hulle my wette in die verstand gee. Op hulle harte sal ek dit skryf. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Dan hoef niemand meer sy medeburger te leer en vir sy broer te sê jy moet die Here ken nie. Hulle almal, klein en groot, sal my ken. Oor hulle ongeregtighede sal ek genadig wees en aan hulle sondes nooit meer dink nie. Deur van 'n nuwe verbond te praat, het God die eerste oud verklaar en wat oud word en uitgedien raak, sal gou verdwyn.